بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باها هكا uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa sannan kuma ina baku hakuri bisa ga zuwa na a makare wannan ya faru ne saboda ban sami yanayi na ƙoshin lafiya da zai sa in zo a lokaci ba kuma duk da haka na bi ta gidan malam abdulwahab don ya zo a madadin kansa da ni amma kuma shi ma yana cikin matsalolin da ba zai iya zuwa ba da haka dole na tuho a daddafe don kila waɗanda suka zo daga wurare masu nisa idan ba su ji sauci na ba za su ga cewa ban kyauta musu ba ko ba tare da sun ji kwakwaran dalili ba tsakani da Allah wannan shine kawai abin da ya kawo ni babban abin da aka ce za mu yi magana a kai a cikin wannan haɗuwa ta mu mu'amala to amma ba zai iya yiwa din ba kamar yadda na riga na faɗa muku abinda kawai nake so in tunatar da mu cikin taƙaitattun mintuna har kafin lokacin da za ku har haɗa abin da ya sauƙi kan taimako ina so in tunatar da mu abin da na sha ta mana shi a wani lokaci a wurin karatuttukanmu mu ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci dan adam ya kuma fifita shi akan sauran halittu yace wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila hakika mun girmama dan adam sannan mun ɗauki ɗan adam a cikin teku da kuma kan fako a cikin teku ta hanyar hore masa kayayyakin sufuri na jiragen ruwa manya da ƙanana wanda ke zirga-zirga da ɗan adam daga wannan gaba zuwa waccan gaɓa. mun ɗauke shi a sarari ta hanyar hore masa dangin ababen hawa waɗanda ake amfani da su tun da kamar raƙuma dawaki shanu da makamantansu da kuma waɗanda ake amfani da su a yau a zamanance wanda ɗan adam ke yin amfani da su domin cinye ta tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari ورزقناهم من الطيبات kuma mun arzuta ɗan adam ɗin nan nuna tayyiba daga dangin abin da ake kira a tayyiba shi ne dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake na halal wanda baya ɗauke da guba da za ta yi barazana da rayuwar ɗan adam sannan baya lalata hankalinsa ko rikita masa lissafin kwakwalwarsa wa faddallahum ala kafirin mimman khalaqna tafdila mun fifita dan adam akan da yawa cikin abin da muka halitta dan adam ne halittar da domin sa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da ababen more rayuwa masu ɗimbin yawa a cikin ƙasa domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfida ƙasar kanta domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukar da ruwa domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ke fitar da tsirrai don mu ubangiji ta'ala ya halitti dabbobin da ake kira dabbobin ni'ima wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tashrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi sikkil anfus inna rabbakum la'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wajiha ويخلق ما لا تعلمون الأنعام سنة نائكا dabbobi guda هدو tumaki da awaki da kuma shanu da raƙuma ubangiji ta'ala ce ya halicce su ba don kowa ba sai don ku bil adama lakum fiha dif'un wa manafi kuna da abin da ke dumama jikinku fiha a cikin waɗannan dabbobi wa manafi kuma kuna da dangin amfani mai ɗimbin yawa game da waɗannan dabbobi abinda da ake kira cewa abu mai ɗumama jiki da gashin waɗannan dabbobi ne ake sarrafawa ko a yi bargo ko safa ko riga ta sanyi ko hula ta sanyi ko abin rufa da sauran makamantansu sannan madara da ake samu ta shanu aba ce wadda ke ɗauke da sinadarin da ke ɗumama jiki wannan ke sa kaga mai eh, makiyayi da kullata ne a cikin dajin Allah duk ruwan sama na damina duk malka malka da ake yi baya da wani babban tufafin da zai lullube sa ya kare shi daga farmakin sanyi amma amfani da madarar dabbobi ke sa baya kamuwa da mura wannan ke sa ka gan su lokacin sanyi na hunturu ba sa kamuwa da mura saboda a jikin madaran nan ta shanu akwai sinadarin da ke sanyaya jiki ta yadda sanyin da ke shiga daga jiki wato yake imama jiki yake nufi sanyin da ke sanyaya jiki sinadarin da ke ɗumama jiki ɗin ya kai matuƙa ta yadda zai iya daidaita yanayin jikin ɗan adam a samu abin da ake kira a tawazun tsakanin daraja ta sanyi da kuma daraja ta zafi ta yadda ba zai kamu da cuta ko launayi ba ne lakum fiya dif'un wa manafi sannan ga dangin amfani mai yawa wa minha ta'kulun daga cikin su ne kuke ci su irin waɗannan dabbobi sannan kuma tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus wato suna dauke da kayayyakin nauyi kaya da kuke ɗorawa a bayansu ko ku yi laftu ko ku sa a taiki ko ku duka abin da za ku yi su kai muku zuwa gari mai tazarar nesa waɗanda ku ba za ku iya kaiwa ba inda kan kuɗi dukkan wani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi su domin girmama ɗan adam da kan shi da haka ne a takaicen takaicewa waɗansu malamai ke cewa shi ɗan adam shine sayyidul kainat wato shine shugaban dukkan kafaffatu shine shugaba cikin halittan Allah subhanahu wa ta'ala ko shakka babu darajarsa ba da take da ta dabba ba domin an yi dabba ɗin dai shi ya mawar da ita ko shakka babu darajar dan adam ba daidai take da ta aljanu ba domin a cikin aljanu babu manzanni babu annabawa sai a cikin bil'adama ko shakka babu darajar dan adam ta tsara ta sauran dangin halitta inda ma malamai suke tattaunawa ko ake kai kawo ɗin zantuka shine wane ne ya falala tsakanin dan adam da mala'ika amma duk da haka zance mafi inganci wanda dalilai za su karfafe shi dan adam ne ke da falala da daraja sama da mala'ika a nan gudun idan na ce dan adam ina nufin a matsayin na jinsi ba a matsayin mu na ɗaiɗaiku ba don ba za a ɗauke ni ba yanzu ne yadda nake ko a ɗauke ni yadda kake saurare na a ce kafi mala'ika jibrilu ko kafi mika'il ko kafi israfil amma ko shakka babu a cikin jinsin dan adam ne aka samu annabawa aka samu manzanni aka samu ma wanda Allah ya ambace shi da cewa shine kalifan sa a kan kasa shine annabi Adam alaihi salam saboda girman darajarsa aka samu mala'iku suka faɗi suka yi sujuda a gare shi kuma a cikin ɗan adam din ne aka sami shugaban annabawa cikamakin manzanni farin jaka da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine sayyidul makhluqin gaba daya shugaban dukkan halittun Allah dukkan wannan daraja da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa dan adam ya karrama shi ya fifita shi za ta ci gaba da ɗorewa ne a matsayinsa na mai daraja a nan gidan duniya mai daraja a gobe kiyama idan ɗan adam ya yi amfani da ɗan ta kaɗinsa ba tare da ya mayar da kansa ci baya ba ba tare da ya yi da baya da baya ya nemi komawa sahu na dabbobi ba koma wani lokacin ɗan adam ya kasa kaiwa ga dabba yaya ɗan adam zai yi ya ci gaba da tsare siffarta ta ɗan adam kar ya kasa dabba kar kuma su yi kullum da yake shi da dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halitta ɗan adam ɗin da wannan matsayi cikin mu ne ubangiji ta'ala ya turo manzanni domin mu mu yan adam ɗin rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدعوا به الحق واتخذوا آياتي جوا كرشان آية دون من يبنجي سبحانه وتعالى يسوكد التي تفيدك في قنصر سوريا littattafan da muka san sunansu da waɗanda mu sani ba babu wani annabi a ban ƙasa face ya zo da littafi illa iyaka bayanin sunayen littattafan da aka bayyana mana zabura ce kadai ta annabi Dawud alaihi salam da attaura ta annabi Musa da linjila ta annabi Isa alaihi salam da kuma alƙur'anin da aka bayyana shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan manzanni da suka zo da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar bai saukar da su ba haka kawai ba tare da wata manufa ba bai kuma turo da manzannin ba haka kawai don a tarihi a ce an taɓa waɗansu mutane sunansu su annabawa cikin su akwai aibin da aka tura birnin madaina ko annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa kadai wannan ba ita ce manufar ba babbar manufar turo da manzanni shine dan mutane su musu da'a su riƙi shiriyar da suka zo da ita kowane annabi a zamanin da aka turo shi shi kaɗai ne ke da wuƙa da nama a hannunsa ta hanyar shar'anta al'amura da tsara dokoki da umarni ko hani ne da ya kamata ɗan adam ya gudanar da rayuwarsa da haka ubangiji ta halatta wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah da dai ba mu taɓa turo da manzo ba sai dan mutane su yi masa da'a da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala to bin wannan littafi da aka turo a kowane zamani da ka samu kanka a ciki da rike shiriyar manzon da aka turo a zamaninka shine abin da zai lamunce maka zama a matsayin ɗan adam ɗin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama ya mutunta ya kimanta ka yi rayuwa mai daɗi a nan gidan duniya kamar yadda bijirewa wannan littafin da aka turo a zamaninka ka wuce wa tsarin manzan da aka turo maka shine zai mayar da dan adam ya ci baya ba ma wai shi kunnin da yake da dabba ba har ya kasance ya kasa kaiwa ga dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul araf wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يا فتاة في سورة الفرقان إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يا فتاة أتكلم وتسورة الدبل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وأن الآية guda uku dukkanin su abin da suke nuna wa ɗaya ne cewa ɗan adam akwai lokacin da zai iya zawantowa ya samu kansa daidai wa daida da dabba ko kuma ya kasance ya kasa kaiwa dabba ba domin komai ba idan ya kasa bin shiriyar da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita ya kasa bin koyarwar da alqur'ani mai girma ya kunsa sa'ilin zai samu kansa a matsayi na ci baya wanda ya sauko daga daraja ta dan adam dinsa zuwa ga wani matsayi daban imma dai daidai wa daidai da dabba kamar yadda Allah ta ce ilmun illa kal an'am imma kuma ya kasance ya kasa kaiwa gare ta balhum adallu sabila wato ya ma ta dabba dawowa kasa da kuma wato ainihin karamin matsayi don haka ya uwa a matsayin mu da bil adama babban abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke nema a gare mu bautar su shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dukkan abin da aka yi a gidan duniyar nan na kayayyakin da muke moruwa da su a cikin rayuwar mu abinci ko sutura wurin kwana ko abin hawa matar da za ta ɗaukewa namiji kewa ko namijin da zai ɗaukewa mata kewa Dukkan waɗannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar mana da su ne dan mu samu sukunin yi masa bauta din ba wai dan saboda su ne sanadiyar halittar mu ba ba wai ubangiji ta'ala ya halitta mu ba ya zanto wai manufar halittar shi ne dan mu ci mu sha mu yi sutura mu gina gidaje mu hau abin hawa mu samu matar da za mu shakata da ita kawai a ce dan wannan ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mu ba dan wannan bane ba ubangiji ya halice mu ne don mu bautata masa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba don mu bi tsarin koyarwar manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya shafi ci da abin da ya shafi sa da sutura da wurin kwana dukkan waɗannan waɗansu ababai ne da aka halatta wa ɗan adam su domin ya kasance ya mori da su kuma ya samu ƙwarin gwiwa da kazar-kazar ɗin yadda zai wannan abin da aka halitta shi shine bauta to da wannan ne a yau kuma wannan abin da aka halitta a matsayin abin da zai tallafa mana mu yi bauta sai da yawan mu muka mayar da shi kamar dama an halicce mu ne domin sa kai ka ce an halicce mu domin mu ci mu sha da sutura kamar an halicce mu ne kaɗai domin mu gina gidaje kamar an halicce mu ne kaɗai domin mu mori da sauran kayan rayuwar duniya wannan ita ce manufar ta yadda idan mutum ya zo duniya ba tare da ya yi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba kamar yi zuwan banza ƙarshe yana zuwa a tambaye shi dan mai baka yi daga cikin waɗannan al'amura ba don haka abin da nake so in ja hankalin mu bayan dukkan wannan mukaddima muna cikin wani irin lokaci da yanayi wanda kowane ɗan adam babban abin da yake bukata a wurinsa ya zai ya samu sa'ada ya zai ya samu walwala da kwanciyar hankali da hutun zuciya amma hanyar da zai bi wajen neman kwanciyar hankali ɗin da hutun zuciya din da walwala da shakatawa ya kasa gane wata hanya ce akwai wanda zai tsammanin ba abin da zai tambatar masa da walwala da hutun zuciya da kwanciyar rai shine ya zai samu dukiya inda ya samu dukiya bukatarsa ta biya matukar ya ɗara sa'a a fagen neman kuɗi yana da mankudan kuɗaɗe a ajiye a banki wanda ke iya sayan abin da ya ga dama da su a lokacin da ya ga dama yana ganin wannan ita ce raya ta sa'ada ta bani adam ya kai makura kenan a wajen kwanciyar hankali da walwala da haka wanda ya ɗauki wannan a matsayin aƙida zai ta neman kuɗi nan ta kowace irin hanya ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar damfara ta hanyar ko ta hanyar alƙawarin ƙarya da dukkan wata hanya da yake ganin in ya gane sami kuɗi ko muninta yana ganin in ya samu daga baya hankalinsa ya kwanta ya san yadda zai sasunta shi da ubangiji saboda haka aikin da ya sa gaba ke wannan ta sa amana ta yi karanci a cikin wannan ta sa ayyuka na barna suka yi yawa a cikin mu sata da fashi da makami da algushu wajen sayar da hajar ma kasuwa da yin rantsuwa ta ƙarya domin kowanne ya makance gani yake kwanciyar hankalinsa a duniya shine ya kasance yana fito wani kuma bai hararo kwanciyar hankali a cikin samun kuɗi ba babban abin da ya hararo kwanciyar hankali a cikinsa da walwalar zuciya shine ya zai ya samu mulki ko mukami mulki wanda yake na gargajiya ko da kuɗi ya bayar a naɗa shi Shi ne fentali Shi ne ga Shi ne wane na wani gari ko na wata masarauta ko na ƙauye yana gani idan ya yi wannan ya samu wani tsumma ya da kansa da shi ya taho ana cewa yallaɓe ana darewa ga sunan ya taho ne fentalin gari kaza ko ga yaƙin gari kaza ko ɗan masanin gari kaza ko galadiman gari kaza ko wane ne in gari kaza hankalinsa ya kwanta da haka duk yadda zai nemi wannan matsayin zai tara kuɗi don wannan matsayin zai yi tsafi don wannan matsayin zai binne jaki da ransa don wannan matsayin ya binne sa da ransa don wannan matsayin ya yi dukkan abin da zai a duniya don ya kai da wannan matsayin don yana ganin idan ya kai da wannan matsayin ya kai makura ta kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi wani kuma bai hararo sa'ada da kwanciyar hankali a mulki ba a inda ya hararo ko ya leko kwanciyar hankali da walwala a wurin ya ne in dai ya sami ya mace wanda yake da sha'awa ya kwanta da ita bukata su fara ga tabiya kan mace zai ba da dukan dukiyarsa kan mace zai iya rasa hasarar iya hasarar mukaminsa da matsayinsa zai iya zubar da dukkan wani girba da mutunci da kima da yake da shi kan ya dace da wanci kuma in yi takara da wani akan domin wanci zai iya wa wani kowane irin sharri ko ma ya raba shi da rayuwarsa ko ya sa a kore shi daga aiki ko dukkan wani abu akan wannan ya kyamata din dangane yake samun wance a tsawon waɗansu mintuna ko awanni ya shakata tare da ita ya riga ya gama samun kwanciyar hankali da walwala a rayuwarsa wani kuma baya ganin kwanciyar hankali a nan a inda yake ganin kwanciyar hankali a sayaran kaɗe-kaɗe da wake-wake dukan wani sabon kasar da zai kunno kai a cikin kasuwa na wani shahararren makaɗi a gida ko a waje na goge ne na kutigi ne na dundufa ne molo ne taushe ne kotso ne ko kuma a'a kaɗe-kaɗe ne da waƙe-waƙe na ƙasashen indiya ko amerikawa ko waɗansu mutanen da wani lokacin ma baya jin yarensu zaginsu aka yi cin mutuncinsa aka yi shi dai matukar tsirkiya ta yi ƙara ya ji su ta biya akwai wanda wannan shine bukatarsa yana ganin ruhi da kwanciyar hankali yana cikin wannan lokacin da yake jin gogen ko yake jin algaitar ko jita din ke motsawa a wannan lokacin baya tuna kowa a duniya ba kuma ya tunanin komai a duniya gani yake yana cikin wata duniya daban wanda ba mai tarayya da shi a ciki sai mai tunani da hankali irin na shi to kaga wani wannan yake kallo a matsayin sa'ada wani kuma ba wanda yake kallo a matsayin sa'ada ba abin da yake hangowa a matsayin sa'ada da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi shi ne sha kayan bayi ya sami giya ya sha ya bugu ko ya zaƙa tabar ya zuƙa tabar wiwi ko ya zaƙi sholisho kawai ya rinka ganin kamar yana tafiya akan gajimare ya rinka yawa mutane kallon hadarin kaji yana ganin mutane biyu biyu yana tafiya yana kallon inuwarsa yana tafiya yana kallon kafaɗin dama da kafaɗin hagu yana ganin kwanciyar hankalinsa kenan a wannan lokacin ya hau ya fi ɗan sarki sarauta ya fi gwamna da jiniya jin daɗi a rayuwa lokacin da ya zoki tabar ko ya kora giya ya yi marisa ya bugu lulus yana ganin ƙarshen sa'ada kenan a rayuwarsa bai damu ba a wannan lokacin da yake shi dan sarki ne wani dan uwa yake bani labarin cewa wani mashayi ya sha ya bugu ya taka mota daga wani gari zai wani gari yana cikin buguwarsa sai ga kuma wani gwamna ya taho da jiniya ana masa jiniya irin motocin nan da ke gaba masu fitilan nan da zojoji an lulluɓo da bindiga ce kawai sai tuna fa cewa shi fa yanzu inda ya fi ɗan sarki sarauta saboda shi ba buge ke lullus ce to yau za a yi tsiya ga wanda ya fi mulki tsakanin ni da gwamna kawai ya danna motar sai da ke inda gwamnan nan suke je kansu ɗan yasko ɗin na malam suka dare gwamnan ba ya dare wannan su ya ya kalli kansa ya ce a sha akwai wanda ya fi gwamna gwamnan to kaga nan gurin in bayan da yana cikin wata duniya daban wadda ba irin ta ba za a mutum ya irin wannan faran aradu da ka to mai irin wannan gani yake wannan shine kwanciyar hankalinsa da jin daɗi da morewa babu abin da zai kwantar masa da hankali sama da wannan akwai kuma wanda yake tunanin sa'ada da kwanciyar hankali da samun walwalar zuciya wajen ɓata lokacinsa wajen kallon wasanni wasa kowane iri in ma kallon ƙwallon kafa ne a basketball ne badminton ne kowane irin wasa wani damba na gargajiya ya je yana ihu yana kallo wani wrestling wani kokowa irin ta cikin gida wani ta kokowa irin ta cikin wani wasan boxing wani zai je wasan sunota tun da karfe tara sai karfe uku ta yi na dare ba tare da ya fargaba ba gane ke a cikin wannan kwanciyar hankali take wani dara wani karta kowanne da irin jarrabar da ya samu kansa a ciki kuma gani yake wannan abin shine kaɗai jin daɗin rayuwa ba abin da za ka yi ka more a duniya sai wannan to amma ƙarshe idan ka bi kowanne a tafarkinsa da yake kai a kan abin nan da yake tsammanin cewa shi ne rayuwa mai daɗi take a ciki ka samu wanda yake kara biyar ko shida yana yi ka tambaye shi wata irin sa'ada ka samu daga lokacin zuwa yau wallahi idan zai wa kansa adalci zai ce ban samu komai ba ka samu wanda kawai aikin sa bi mace ya bi budurwa ya yi bazawara ya bi matar aure ya bi yar karama ya bi yar tsakatsakiya ya bo da suke cikakkiyar mace ta san abin da take ya bi shaja ya susuwa yar talla ya bi kwaila ya zo da babu komai a kirjin ta ma abin da ake ta ta fara kirjin dangi maman da ke kirjin ta ma din da wuce kan botin ba duk ya zo waɗannan ka same ta ka ce masa dan Allah ka sami kwanciyar hankali kana jin ka gamsu yau baka sha'awar ya mace zai ce maka san ibn al-jawzi a cikin littafin sa sai al-khatir ke cewa inda za a tara wa mutum matan duniya gaba daya ya kasance ya neme su gaba ɗaya kowace ya je da take ko guda ɗaya kawai ta zo ta wuce ta gabansa a ce amma don da wance ita ce kadai bai sani ba to sai ya rinka tsammanin tattare da wance akwai abin da sauran matan duniya ba su da shi to dan saboda haka in dai wannan da ya zaka dan ka samu kwanciyar hankali zinace zinace neman karuwai ko ɗan mata ko ɗan talla ko menene wallahi babu wanda za a yi ka samu sa'ada a cikin rayuwarka hankalinka ba zai kwanta ba ba za ka samu walwala din ba wanda kuma ke tsammanin kuɗi ke kwantar da rai kuɗi ba sa kwantarwa da mutum hankali kuɗi ƙara tayar maka da hankali suke yi na ta abu da mana misali kuma na ta faɗa mana cewa a yanzu daga cikin mu nan talakan da sai ya fita zai samu naira ashirin ko hamsin da kyar irin jin daɗin da yake ciki ya fi wanda manyan attajirai suke ciki a garin nan a nan gurin yanzu ya zo zuwa abi bayan an tashi ma shi har yanzu lokacin bacci bai ba ya je gindin mai shayi a ta hira da shi a dora a gama ya je can wurin a gama ya je can barci ya dauke shi ya tashi ya tafi gidaje ya kwance su cikin kwanciyar hankali in kana so ka hada shi da tashin hankalin farko a rayuwarsa ana tashi daga wa'azin nan yana shirin zai shiga gida kirawo shi ka ce wallahi wani alaji ne ya aiko ga zakka ta naira dubu ɗari an ce taka ce dubu ɗari to tashin hankalin na farko ya zai yi kirga don kuɗi irin wannan bai taɓa shiga hannunsa babu babban bala'insa na farko kenan ya zai kirga na ɗaya kenan idan ya kirga ɗin inda ba wanda zai ganshi lokacin da yake kirga to ya za a yi shi kuwa ina zai shiga inda wanda wanda kullum a waje yake ina zai shiga na biyu a ina zai ajiye kafin gari ya waye da kuma idan an gari ya waye da me za a fara wannan kuɗin baya sai in je gida mata ta mata sani dan bala'i to kaga babban masifa ta farko ke to da me za a fara gobe da safe kuma ya za a yi kar wani ya gane a iya cin hatsiya babboyi a daddafe to babban abin da ya fi wannan bala'i inda bukatarsa a duniya ita ce naira dubu hamsin yanzu da ka ba shi naira dubu ɗari sai bukatarsa ta zama naira tabbin naira dubu ɗari biyar domin duk wanda yake gidan haya idan ka tambaye shi me babban matsalar ka a duniya zai ce babban matsala ta a ce ubangiji ta ala ya hore min gida nawa ko da a karka sala ne dan guntun da tunan ka eh ya fi ba <laughs> ne a karka sala ne ko a ina ne yace ai ko dan garami ne ai ko da kwata na samu ya ishe ni daga lokacin da ka je ka dace gida kwata mai ɗaki uku ɗaya ɗakin nashi ɗaya na matarsa ɗaya na yara idan ka tambaye shi yanzu ne bukata ka da ka rage duniya ce wallahi ina ma da mutum ya sami gida mai ɗaki uku dan mutum ya kara aure kullum da mutum ka kamar fasto idan ya ƙara ɗayan zai zo da bukatan ƙara ta uku idan ya ƙara har zai zo bukatan ƙara ta hudu idan ya ƙara ta hudu zai zo bukatan ina ma kuma ɗakunan yara guda biyu ne don ɗakin maza daban ɗakin mata daban yara a ta kuɗi maza da mata a ɗaki ɗaya ana nan to kuma da mutum ya baki ma ba inda zai kai su kwana ana nan ya samu duk wannan bukatar to kuma gida kamar a can wajen inda babu titi karin faɗi suna wata unguwar ɗaya unguwar da suke da su nake gida a can ƙasa inda babu titi ina ma dai gidan a bakin titi ne ko kaza ne haka matsala za ta ci gaba da kasancewa a cikin rayuwarka har ka mutu burinka ba zai mutu ba akan kuɗi ku nuna mun wani attajirin da burin sai mutu akan kuɗi yace daga yau na je mutaka na je su barkil muntaha ba na bukatan komai ba na bukatan kari babu shi to a kuɗi ba ta kwantar da rai shi ne shekul islam ibn taymiya ke cewa matsayin dukiya matsayin ban daki dole sai da ita koyaya ba a yin gida amanta da ban daki yace to amma idan ka samu dukiya daidai wanda za ta ishe ka abinci sha da sutura da riga da ɗakin kwana yace kuma sake nema har ta makantar da kai kamar mutum ne ya ji gaban ɗaki ya zama goli kuma sai zauna a ciki yake fita amma yanzu ya zo ba yace to haka idan ka mayar da abin ya kasance dole sai ka abin da dinsa dole ne sai da kuɗi sai an neme su ko ta wace eh, ta hanyar ta da Allah ya karanta amma mayar da su shine ilahun ya wani Allah da ya zama abin bauta to shine kuskuren da muke samun kanmu cikin rayuwa kuma ya kasance har mutum ya mutu gurinsa bai cika ba ba dan fashin da gurinsa ya cika wajen saboda yau ya yi operation din da lalle ya samu waɗansu matsudin kuɗi ranar da ya fi samu da yawa landan ne ya fi samun talauci a cikin zuciyarsa zai wadata ta fuskar hannu amma zuciya tana kara talaucewa to shine abin da attajirai suke samun kansu a ciki kaga mutum ya yi sama ya yi sama wajen kuɗin amma zuciyar tana nan cikin talauci ya zai kar su rabu sannan kuma daga baya sai sun rabu sannan kuma hankalin su bai kwanta ba idan ka bi mace haka ba za ka samu nan hankalin ba in ka nemi kuɗi haka ba za ka samu kwanciyar hankalin ba haka dukkan wanda yake mai neman abin nan akwai wanda kila ya shiga siyasa babban abin da yake so ya za a iya zama kansila tun da ya zama kansila yanzu ya tsana kuɗi a lokacin Obasanjo an ƙara kuɗi albashin kansila ya kai dubu ɗari da talatin da wani abu ga kwangilolin da za a yi rika samu ga kaso a ƙaramar hukuma da sauran kasafi yanzu kowane kansila so yake ya zai ko dai ya rike matsayinsa ko zama chairman na local government dukkan chairman din local government ya zai ko dai ya rike matsayin kare kuɓuce ko kuma ya zanto ya samu matsayi saboda wannan duk gwamnan jiha ya zai ya rike wannan matsayin ko kuma ya samu matsayi sama da wannan guri ko ba zai shiga ba to haka dukkan wannan yake ba abin da ke kwantar da hankali in dai wai kuɗi ne ko ƙyamace ko sarauta ko mukami kuma samu wanda yake shan barasa din ya sha kwaya din ya daddauje dukkan shi gaba daya menene kare baka a cikin rayuwarka ba abin da kake kara kanka illa damuwa da bakin ciki bakin ciki na dindindin yan mintunan da kake buge din nan ne ka fita daga cikin duniyar mutane ka fita cikin duniyar raguna da tumaki da awaki shine kake jin akwai shakatawa daga lokacin da ka farfado ga bala'in yunwa ga rashin kokobo da talauci ga shi kana tafiya kana wari ga jin haushin jama'a ga hasada ga keta ga mugun nufi ga jahilci na rayuwa da na addini shike nan sai ka samu kanka cikin halin kakanuka yi karsa inda zaka sa kanka dan haka ya jama'a a takaitan takaicewa dukkan abin da muke tsammani shine zai tabbatar mun da kwanciyar hankali a duniya sawa'un wannan abu ya mace ce sawa'un wannan abu dukiya ce sarauta dukkan abin da muke tsammani ne zai zame mana sanadiyyar kwanciyar hankali a rayuwar duniya in dai ba riko da addinin mu ba wallahi ɓata lokaci ne kuma hankalin mu zai taɓa kwantawa ba ko ba za mu taɓa jin daɗin rayuwar ba a daidai lokacin da Najeriya ta fi kowane zamani kuɗi a daidai lokacin Najeriya kuma ta fi kowane zamani wahala rayuwa don kuɗi a Najeriya shine wannan shekarun na ƙarshe da muke cikin Najeriya ɗin nan an zo an yi bajar na shekara ta dubu biyu ta wuce a kan cewa mai ana tar da kowace ganga a kasuwannin duniya na man fetur kan dala goma sha takwas kafin a kai rabin shekara a bara ɗin sai da ya kasance ana sayar da mai dala talatin da biyar zuwa da shida wato wajen dala goma sha takwas ta karu a kai ɗoriya a kan nada shin rayuwar mu karuwa ta sake yi wajen jin daɗi da wahala ko karuwar wahala muka shiga azurwa wala muka sigari zuwa yau ba inda aka samu jin daɗi saboda menene asalin kuɗi ba su suke kwantar da rai ba mu ko mun ɗauka su suke kwantar da rai akwai al'amuran da suke kwantar da hankali da walwala a cikin rayuwa wanda bayanin su zai zo in mun bi su za mu samu kwanciyar hankali amma in ba su ba duk abin da za mu yi na kama kama hankalin mu ba zai kwanta ba illa iyaka mutum zai ɓata kansa lokaci ne kuma ya kai ɗan uwa da kake tsammanin samun ƴa mace matashiya ƴar autan mata ya kasance kana fasikanci da ita shi ne abin da zai kwantar da hankali ko ya kai da kake tsammanin ka sami kuɗi ta hanyar kwace da sata da sane da dukkan wata hanya ta ha'inci shi zai kwantar da hankali tambayi dukkan wani mai sarauta da yake gani ita za ta kwantar masa da hankali da dukkan wani mai wani abu duk abin da ka ji daɗin sa fa ajiya sawa'un mace ce a'a wani abinci ne mai ɗanɗano a baka ko abin sha mai ɗanɗano a yanzu da muke yau talata abin da ka ji daɗin sa jiya litinin yanzu baka jin dandaman sa a bakin ka ya riga ya wuce ai ba ma magana wai jiya litinin ba ai an yi nisa da yawa abin da ka ci abinci da ɗazin nan abincin rana na lagwada ka ji daɗi ka more ka kasa a yanzu ba ka jin ɗanɗanon a bakinka abin da kawai ya rage shi ne hisabin da ke jiran ka ranar tashin kiyama in abin halal ne ko in haramun ne domin in kai ka manta malaiku ba sa mantawa wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun duk abin da ka sani ya riga ya wuce kenan litinin din da ta wuce jiya shi kenan ta wuce ba za ta sake zuwa ba har tashin kiyama in ta ga litinin ta zo to ta mako mai zuwa ce ko ta makon da ke bin bayan sa amma ita litinin din jiya da muka yi ta riga ta wuce abin da muka yi a ciki an riga an lissafe yana gaban ubangiji subhanahu ta'ala kowane ɗaya daga cikinmu za a ce da shi karanta abin ka ranar tafi kiyama ikra kitabaka ka zabi nafsuka a yawma alayka hasiba saboda haka wata dabara ta rage wa dan adam wani irin tunani ya rage wa dan adam ta yadda za a gane kai ban hankalinsa da basirarsa ya zai ya gyara ayyukan samuna na ajiya ya kasance yau an samu ci gaba sun ɗaya kyau gobe a ƙara samun ci gaba su ɗara na yau jibi kuma su ɗara na gobe shine abin da zai tabbatarwa da dan adam sa'adarsa babban abin da ke kwantar da rayuwar dan adam shine bin abin da Allah yake so cikin alqur'aninsa bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisai ne ingantattu ubangiji ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka wato zukatansu suna samun natsuwa ne da ambatan Allah ta'ala Zikirin lahi, ambatan Allah ta'ala Ana ku saurara ku ji bi zikirin lahi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa suke samun walwala da kwanciyar hankali Allah zai na amanu wa amilu salihati tuba lahum wa wasu ma'a Zikirin lahi ɗin kuma shi shine alqur'ani alqur'ani ba kuma karanta shi kawai da rera shi kadai ba karanta shi tare da fahimtar abin da ya kunsa na ma'ana tare da sata a cikin aiki dan ka gane zikir ana nufin alqur'ani Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun an gane ko da haka zikirullahi shine alqur'ani kuma da shi ne ubangiji ta'ala ya magana cikin cewa wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsuruhu yawm al-qiyamati ama qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ومن أعرض عن ذكري دكا من دي كودك قبل ذكرنا قبل آيوينا قبل القرآننا يجي يكجي يفهمك يكي أيكي أعرض عن ذكري با روانش القرآني ba da kowace irin alaka ta kusa ko ta nesa da alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan banka lalle a nan gidan duniya yana da rayuwa mai kunci kar ka dauka rayuwa mai kunci sai an ganshi bayar da abin hawa yana tafiya kafa ba takalmi da faso ko babu tufafi ko ba gida mai kyau da katon gida din da motar shiga da mata din a ciki da kuma kowane irin dangin kayan abinci da kayan sha a ciki amma tare da haka Allah ya alƙawari fa inna lahu ma'ishatan banka lalle yana da rayuwa mai kunci tashin hankalin sa yafi naka wallahi tashin hankalin da wani basarafe yake ciki ko wani gwamna yake ciki ko wani chairman na local government yake ciki ko wani attajiri yake ciki ya ka tashin hankalin ka kai talaka da idan ka ji mai gidan haya kake goya dan baka da abin da zaka biya tashin hankalin da yake ciki yafi naka fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci shi wannan kunci tsatsar zuciya ke haifar da shi ita kuma tsatsar zuciya abinda ke sa zuciya ta yi tsatsa da Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ayyuka ne na sako da suke yin yawa a cikin maganganu da ayyuka munana sai su sa zuciya ta yi tsatsa idan ta yi tsatsa kuma sai ta yi kunci idan sai kunci ko mai ita ya kasa samun kwanciyar hankali ba da taɓa samun kwanciyar hankali ba ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya kasa samun kwanciyar hankali ya so nawa ne a turai za ka ga mutanen da sun samu ci gaba na rayuwa sun sauƙaƙe rayuwa sun yi na'urori sun yi komai amma sai ka da an ce mutum ya rataye kansa ya rasa ne ke masa daɗi sai ka an ce wani ya nemi alfarma gwamnati ta kai shi dandun daji a safi keji ɗaya da gwaggon biri wai ya gaya biri ke rayuwa ya kasa samun mai ke kwantar masa da hankali in abin hawa ne an hau an hau an hau abin hawa an hau kumbo an je duniyar wata an sauko ba a samu kwanciyar hankali ba kayan cin abinci ne an ci na halal an ci na haram an ci alade an ci mushe an ci komai hankali ya ki kwanciya ya mace an nema an yi fasikancin an yi a tsaye an yi a an yi a tsuguna an yi dukkan sayar da za a yi ɗaya namijin an kafa ƙungiya ma ta luwaɗi a duniya an rasa yadda za a yi an sha maye an yi komai hankali kuma ya ki kwanciya kuma su ake dole sai an samu kwanciyar rai ita kuma kwanciyar ran tana cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi dole sai ka bi Allah kafin hankalin kai kwanta wallahi duk mukamin da zaka samu a duniya baka ba Allah ba hankalin ka ba kwanta ba fa inna lahu ma'ishatan bankan mutumin cikin rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama mutaje shi ranar tashin kiyama yana makahu qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad basira shi da kansa yace ya ubangiji yaya aka tashe ni makaho bayan ko da ina gani qala allah ya ce shi kazalika atatka ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka kyale su baka karanta su ba baka yi aiki da abinda ke cikinsa sa ba wa kazalika al-yawma kai ma haka za a kyale ka cikin azaba wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wanda ya ƙetare iyakar Allah wala mu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa azabar gidan lahira ita ce mafi tsanani ita ce mafi wanzuwa akan dan adam dan in ta zo ta zo kenan dan adam ba zai fita ba daga ciki wa ma hum bi kharijin minan nar ga dukkan wanda ya mutu akan kafirci da haka yayin uwa as-sa'adatu kullu sa'ada kwanciyar hankali na dindindin yana cikin bin Allah yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matasa kwanciyar hankali tana cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke dan ke yaudara a duniya irin matashi wajen yake yanzu lokacin sa ne akwai saura nan gaba ko ba da tabbacin wannan nan gaba abin da ya wuce ya riga ya wuce abin da kake cikin yanzu shine lokacin ka gobe da jibi da gata dukkan sa ne ba ka da tabbas a kansa wa ma dari nafsun ma za taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ta mutu ba wata rai da ta san me za ta yi gobe ba wata rai da ta san a wace kasa za ta faɗi ta mutu kuma a wani lokaci mutum zai mutu amma sai shi ɗin ya rinka ruɗan matashi ya rinka ruɗan matashiya ya rinka ganin cewa kamar shi kenan an zo kenan dindindin kana nan a haka a haka ɗan kullum aikin sai kawata maka rayuwa kuma ya nuna maka lokacin na da tsawo more ya zo more yanzu in yaso so gobe ka tuba jibi da za ta ka tuba yanzu lokacin ka ne bari in ka kwana biyu ka yi furfura ka tuba dukkan mu nan gurin da waɗanda muka tashi tare a nan unguwar fage kowa ya san cewa a nan din nan din nan ke wayannan babu gidan da bai shiga ba da amma yanzu babu gidan da ne sai shiga duk nan gurin tun daga nan idan ka ɗauko bakin bulaga daga nan gurin ka gangara har ka je ina ne babu gidan da bai shiga ba nan gurin babu duk nan gurin dogon layi din nan ba gidan da bai shiga ba amma yanzu babu gidan da na isa ya shiga sai da izini ko <laughs> amma da babu izini sai dai kawai ya shiga tsakiya ka san yaro sai ya shiga ma ko hada da yake salamu alaikum in ma kana sa kaya sai ya gama ganin sa yake salamu alaikum ina ba nan sallama to kaga kenan ashe lokaci na tafiya kenan a cikin rayuwa lokaci na tafiya saboda haka kar dan adam ya tsaya ya rudu kansa sai dan ya riga ya ka ko musamman matasa daga cikin mata ba wanda aka fi yaudara a duniya irin mace? dan saboda ita mace ta tashi cikin ado kamar da Allah faɗa aw man yasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin an ɗabi'antar da ita kan san kwalliya da ado to kuma san kwalliya da ado din nan da san burgewa shine abin da ake yaudarar ya mace da ita ba abin da mace take so a duniya irin ka faɗa mata kalmar guda biyu wallahi ina son ki ko ƙarya kake wasu ta ɗauka gaske ne wallahi kina burge ni kai wallahi kin yi kyau da waɗannan kalmomin masu daɗi kowane saurayi ɓata gari ke sarautar dukkan wata budurwa wadda take mai ƙananan shekaru waya ana santa waya ai ta burge waya ai ta iya ɗan kwali waya ai ta iya tafiya da haka za a yaudare ta kuma a kai ta kuma sai a baro ta kuma idan rayuwar ta tafiya ce dan rayuwarki ki ta tun daga shekara daya har zuwa shekara goma sha uku rayuwa ce ta kwaila ke ma ana jin daɗi a duniya sai dai ki ji labarin ma ana jin daɗi amma me yake jin daɗin baki sani ba sai dai ki faɗa dan ta kalibi dan kawai ni ma an kwaikwayi mutane na ji sun ce duniya da daɗi amma ya aka yi ma kika sa akwai daɗi